Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, Allahun xhelle xhelaluhu Zotin e vetëm të vërtetë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun xhelle xhelaluhu i lutemi që të na ruajë prej së keqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilindo që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush ta humbë prej saj, Dhe cilido që devijon udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut xhelle xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i Tij, Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu, na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, frikësojeni Allahun Zotin tuaj ashtu siç duhet dhe ashtu siç e meriton. Dhe se vdekja mos t'ju gjejë vetëm se duke qenë muslimanë. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu, i drejtohet mbarë njerëzimit nëpërmjet Kur'anit kur thotë: O ju njerëz, frikësojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej këtyre të dy bashkë Ademit dhe Havës krijoi shumë burra dhe gra Frikësoheni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, dijeni se Allahun e keni mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu xhelle xhelaluhu, na drejtohet neve kur thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, frikësoheni Allahut ashtu siç e meriton ai t'i frikësoheni, flisni mirë dhe drejtë, Se kështu Zoti do t'ua falë gjynahet e do t'ju mundësojë që vazhdimisht të bëni vepra të mira, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, Muhammedit sallallahu alejhi ue sel-lem, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës, e botës tjetër. E në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e sigurt është fjala e të madhit Zot në Kur'anin famëlartë. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, bidatet, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahut i lutem që të na ruajë prej zjarrit të xhehenemit. Allahu xhelle xhelaluhu i lutem që siç na ka mbledh në këtë vend Kur njerëzit mblidhen për të përmend Zotin, na mbledh ditën e gjykimit nën hijen e Arshit të Tij. Allahun xhelle xhelaluhu e lutem për të gjithë ata besimtarë dhe besimtare, të cilët sakrifikuan në këtë muaj të begat, në këtë muaj të madh, Për Zotin xhelle xhelaluhu duke agjëruar, Allahu t'ua kompensojë me ujin e Keutherit nga dora e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Siç i lutem Allahu xhelle xhelaluhu për gjithë ata besimtarë dhe besimtare që arsyet shëndetësore ose mosha nuk i ka lejuar që të agjërojnë, t'ua japi Allahu xhelle xhelaluhu shpërblimin, ashtu siç ka premtuar Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kur ka thënë, Idha merida al-abdu aw safar kutiba lahu min al-ajri ma kana ya'maluhu sahihan muqima. Nëse njeriu udhëton ose smuret, Zoti do t'i japë shpërblimin të plotë, sikur të ishte vendas apo sikur të ishte i shëndetshëm. dhe atë që e veproni. Pra së pari Zoti sheh zemrën e njeriut e më pas sheh atë që njeriu vepron dhe i përkushtohet Zotit Xhelle Xhelaluhu. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare Nëse dikur thojshim po vjen Ramazani apo filloi Ramazani, sot do të themi që jemi në fund të Ramazanit. Kur njeriu rrin me dikë për një kohë të caktuar, mësohet me të dhe e ka vështirë të ndahet prej tij. Faktikisht, edhe besimtarët muslimanë e kanë vështirë të ndahen nga muaji i Ramazanit për shumë arsye. Dhe një ndër arsyet kryesore është se ishte një kohë kur xheneti funksiononte plotësisht me të gjitha kapacitetet që kishte Dhe xhehenemi ishte i mbyllur plotësisht dhe s'kishte për në xhehenem asnjë rrugë. Flas për muslimanët, flas për besimtarët, se për ata të tjerët xhenetin e kanë haram në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, e vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Ndërsa për muslimanët, Zoti në Ramazan ka një trajtim krejt të veçantë. Normalisht që njeriu pikëllohet me largimin e Ramazanit se nuk e din e priti dhe ja dha hakun këtij mysafirit të Zotit në tokë ashtu siç duhet apo s'ja ka dhënë hakun ashtu siç duhet. Kur ja bën hizmetin dhe shërbimin, shërbimin dhe respektin mysafirit ashtu siç duhet, ai mbetet i kënaqur kur largohet prej teje. Mirëpo ndodh edhe e kundërta, Zoti na rujt. Që mysafiri mund të largohet prej teje duke të mallkuar e duke thonë mos ta pafsha më derën e mos ta pafsha më surratin. E nuk e di ky Ramazan dhe ky mysafir i Zotit për ne çfarë ka thonë. A ka thonë për ne halal të qoftë e ta paça borxh Do ta shpërblej këtë mikpritje ditën kur do ta takojmë Zotin. Xhel-le shanuhu. Apo mos ka thënë mos e shkeltë derën tënde më ndonjëri mysafir si puna ime se ti nuk ia din vlerën mysafirit dhe ditën e gjykimit e nderon e respekton mikun e tij, mysafirin. Nuk e di ne a jemi tek ky hadith apo jemi tek hadithi që nënkupton pjesën tjetër, kush nuk e beson Zotin ashtu siç duhet dhe ditën e gjykimit, nuk e vlerëson, nuk e respekton mikun, mysafirin ashtu siç duhet. Kjo mbyllje Ramazani, faktikisht duhet ta bëjë gjithsecilin prej nesh që të reflektojë dhe të mendojë. Në një rast, Pejgamberi i Zotit sallallahu aleyhi vësallem, lexoi një ajet kuranor, ku Zoti flet për njerëzit që falen dhe që agjerojnë dhe që shpenzojnë E aty Zoti xhel-le xhelaluhu thotë, ve kulubuhum vexhile. Falin namazin, japin zekatin, i përkushtohen Zotit, e megjithatë thotë Zoti në Kuran, i janë të frikësuar. Nëna e besimtarëve kur e dëgjoi pejgamberin salallahu selem që e tha këtë fjalë, tha o pejgamberi i Zotit, këta njerëz janë frikësuar se kanë bërë mëkate të mëdha. Kale la ja binte siddik. Jo o bija e Ebu Bekrit. Janë ata njerëz të cilët Kanë falë namaz, kanë agjëruar Ramazan, kanë dhënë sadaka e zekat, ue jekhafune en la tukbele minhum, po kanë frikë se ndoshta Zoti nuk ua ka pranuar. jini më të interesuar dhe të angazhuar për pranimin e veprës sesa për vetë veprën. Sepse ka njerëz që i bëjnë veprat, e këto vepra thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e këto adhurime nuk i kalojnë veshët e tyne. Këto vepra dhe këto adhurime nuk ngjiten mbi kokën e tyne. Kështu që besimtari musliman në mbyllje të Ramazanit përjeton një ndjenjë trishtimi se e ka bërë detyrën ashtu siç duhet apo jo. A ka ndonjë mundësi për ta kuptuar njeriu? Po ka mundësi. Zoti thotë, agjërimin e kam bërë obligim që njerëzit të arrijnë devotshmërinë. Nëse je prej atyre që e kanë arrit devotshmërinë, do të thotë se ia ke dhënë hakun. E nëse nuk je prej kësaj kategorie, do të thotë se puna duhet parë edhe një herë. Dhe ka dash Zoti i Madh që të jetë kjo xhuma jo dita e fundit e Ramazanit. Pse? Sepse kemi akoma disa ditë për ta mbyllur Ramazanin, që do të thotë gjithsecili prej nesh në këto ditë që kanë mbetur prej Ramazanit, dy ditë ka mundësi që të reflektojë, ka mundësi që të kthehet, ka mundësi që të pendohet, sepse asnjëherë nuk është vonë. Pejgamberi i Zotit s.a.s. në një rast tha, Për këtë arsye, të angazhohemi me të, të kthehemi tek Zoti xhel-le xhelaluhu, t'i kërkojmë falje për taksiratet, pra mangësitë tona. Se s'ia kemi dhënë hakun, nuk paktën për veten time kështu besoj. Se nuk ia kam dhënë hakun ashtu siç duhet. Kemi kohë për të korrigjuar të metat dhe gabimet tona sa kanë mbetur edhe disa ditë. Në mënyrë që ky Ramazan të ngjitet tek Zoti xhallal xhelaluhu e Allahu ta pranojë, e të jemi prej atyne njerëzve që shpëtojnë një herë përgjithmonë nga dënimi i Zotit. Në mbyllje të këtij Ramazani, muslimani duhet të çojë ndërmend gjithashtu mëshirën e madhe të Zotit xhallal xhelaluhu. i cili na e mundësoi këtë vit që të jemi prej ramazanlive, e të jemi në këtë vit prej agjëruesve. E normalisht, përderisa na e ka dhonë këtë mundësi, do të thotë se na e do të mirën, na do fort. E përderisa na do fort, do të thotë se pranon prej robit të tij Sado që të bojë, jo vetëm që e pranon, po ia shumëfishon. Për këtë arsye kanë thënë ulematë dhe dijetarët e islamit, nëse ka njeri që shpreson kënaqësinë e Zotit dhe mirësitë e Zotit, ai është ai që e mbyll Ramazanin me sukses. Sepse Zoti për të ka premtuar se do t'ia falë gjitha gjynahet. Zoti për të ka premtuar një jetë plus jetës tij. Po do thotë njëri, po s'ia kemi dhon hakun, ti sapo the pak më përpara që nuk ia kemi dhon hakun. E vërtetë është. Kanë thënë, dy kategori njerëzish kanë të drejtë të kenë shpresë të madhe ke Zoti. Kategoria e parë, ata që kanë bo vepra të mira shumë, kanë drejtë të kenë shpresë ke Zoti se kanë bo diçka. Kështu që kanë shpresë të madhe ke Zoti. Kanë thënë kategoria e dytë, gjynafqarët dhe mëkatarët. Edhe këta kanë shumë shpresë të madhe tek Zoti nëse pendohen. Nëse pendohen, edhe për këta njerëz hapet dera e shpresës tërësisht. Hapet dera e shpresës pse? Se Zoti e ka thënë në Kur'an, "Wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Ai që pendohet, beson, bën vepër të mirë, të gjitha gjynahet që ka bërë më përpara, Zoti do t'ia kthejë në sevape, Suratu El Furkan është fjalë e Zotit. Ai që bën vepra të mira ka të drejtë të shpresoj, po dhe ai që është gjunahqar dhe pendohet ka të drejtë të shpresoj, kështu që prap dalim tek ajo e para që duhet ta mbyllim Ramazanin me pendim dhe tobe të sinqertë. Madje unë do të thoja, edhe nëse kemi qenë shumë vepërmirë gjatë Ramazanit, prapë duhet ta mbyllim me pendim. Pse? Se nuk dihet se në çfarë cilësie i kemi bërë veprat e mira. Me të vërtetë mund të kemi bërë shumë, kemi agjëruar, kemi fal teravi, namaz nate, kemi net leximin e Kur'anit e tjerë, mund të kemi bërë vepra të mira shumë, por nuk dihet se në çfarë cilësie ia kemi paraqitur Zotit. Për këtë arsye prap njeriu ka nevojë të pendohet. Po nëse dikush do të thotë jo, ato që i kom bo, i kom bo shumë mirë. Kom bo shumë dhe i kom bo shumë cilësore. Themi prapë duhet të pendohesh, pse? Se nuk ke bo aq sa i takon Zotit, aqë sa meriton nuk e ke bo. Kështu që, sido qoftë puna, gjithsecili prej nesh, duhet ta mbyllë Ramazanin e tij me pendim të sinqertë. Se kështu Zoti na ka ftuar në Kur'an kur thotë, Ja ejjuhelledhine amenu, tubu ilallahi teubeten nesuha. Asa rabbukum, en jukeffira ankum sejjiatikum. O ju që keni besuar, pendohuni tek Zoti juaj me një pendim gjithëpërfshirës dhe të sinqertë. O Allah o Zoti im, m'i fal të gjitha gjunahet që kam bërë e që do të bëj. Ato që kam bërë haptas dhe ato që i kam bërë fshehurazi. Dhe ato gjunahe që ti i di o Zot dhe unë i kam harru. E nëse pejgamberi i Zotit salallahu alejhi ue selem pendohej tek Zoti në këtë mënyrë, Si duhet të jetë pendimi i ndonjërit prej nesh, sidomos në mbyllje të këtij muaji të bekuar, të madh dhe të begatë. I madhi Zot, Allahu Xhele Xhelaluhu, meqë jemi në mbyllje të Ramazanit, na tërheq vërejtjen në Kuran, që mos të jemi, që mos të jemi, kelleti nekadat gazleha, min ba'di Thotë Zoti mos u boni si puna asaj grus, e cila thur ditën dhe shthur natën. Ky ajet kuranor ka zbrit për një rast në Mekë, ishte një grua që kishte të meta mendore. Dhe e thurte gjithë ditën me vegjë, sa perëndonte dielli ia fillonte nga fillimi, e shkatrronte. Dhe kur vinte sabahu, dilte barazim, fillojte prap punën nga fillimi. Zoti u tha njerëzve mos u bëni si puna e saj. Që që kujdes me Ramazanin, Ramazanin duhet me e rujt, agjërimin duhet me e rujt, jo me e shkatrru. Për këtë arsye, thojshin ulemat dhe dijetarët, Kunu rabbanijin, la ramadanijin. Jini adhurues të Zotit, jo njerëz të Ramazanit. Zoti xhel-le xhelaluhu është Zoti i gjithë muajve, gjithë kohërave, jo vetëm Zoti i Ramazanit. Prandaj dhe muslimani duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe duhet të jetë i përkushtuar ndaj Zotit dhe pas Ramazanit. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit sa në një rast tjetër në hadithin e Aishës gjithashtu thotë kur u pyet, "Ejul a'mali ahabbu ila Allah?" O pejgamberi i Zotit, kush është puna që Zoti i Madh e do më shumë ti prej robve tij? Qal adwamuha wa in qal. Tha pejgamberi sa selam, ajo që njeriu e bën pa ndërprerë, edhe nëse është pak. Ajo që njeriu e bën vazhdimisht dhe pa ndërprerë, edhe nëse është pak. Kështu që nëse ke bo diçka gjatë Ramazanit, vazhdoje edhe pas Ramazanit. Mos e ndërprit. Një ditë pejgamberi i Zotit sa selam i drejtohet Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Ya Abdullah, la takun ka fulan kana yaqumu min al-layl fatarak." O Abdullah, mos u bo si disa njerëz të cilët faleshin natën dhe tani nuk falen më. O rob i Zotit, ti që ke fal teravih 20 rekate apo ke fal teravih 8 rekate, aq sa ka fal imami në xhamin ku ke qenë ti. Vazhdoje këtë punë. Po nuk di aq shumë Kur'an, Kul huvallahun a e di? Vazhdoje. Është i njëjti Zot që të ka pa në Ramazan duke fal teravih, do të shofi edhe në muin tjetër, edhe në muin tjetër edhe në vazhdim. Nuk ka një filozofi të madhe. Jo po tetë janë shumë. Boj dy plus vitrin. Tre, pes. E mos e ndaj. O Abdullah, mos u bëj si disa njerëz të cilët faleshin natën tani e kanë lon faljen e natës. Dhe kujtoje, dhe kujtoje fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi ue sel-lem në lidhje me Dhe agjon gjashtë ditë nga muaj i vijues. Zoti do të japë shpërblimin sikur ka agjëru gjithë vitin. Se Zoti e shpërblen njeriun 10 fish. Ramazani sa për 300 ditë dhe 6 ditë si 6 ditë si sa për 60 ditë dhe kështu plotësohet shuma 360 ditë, ndërsa pesa që mbetet është sadaka prej Zotit. Xhel-le xhelaluhu. Motrat besimtare të cilat kanë pas probleme gjatë muajit Ramazan dhe nuk kanë plotësuar dot muajin, e plotësojnë atë që ju kanë mbet prej Ramazanit në muajin vijues dhe pastaj agjërojnë 6 ditëshin e muajit Sheval. Më bëri përshtypje një fjalë e një poeti arab Mos thuaj ku është rruga ime. Feja e Zotit është udhëzimi për çdo kënd. Mos thuaj po ku do të gjej kënaqësi dhe rehati. Xheneti mjafton për gjithçka. Mos thuaj nesër do të filloj se ndoshta s'do të kesh mundësi për të pas një nesër. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, sipas të gjithë dijetarëve të Islamit, unanimisht kanë dalë në një përfundim. El imanu yazidu wa yanqus. Imani dhe besimi shtohet dhe pakësohet. Ndoshta ti në Ramazan ke përjetu momente imani jot ka, ka arrit kupën e qiellit. Po nuk ka konstante. Mund të kesh qenë shumë mirë në një ditë, pastaj zbret poshtë. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit salallahu alejhi ue selem tha, imani ka ulje ngritjet e veta. Natyra e imanit e tillë, besimi pra është kurbë. Kur ta shihni se jeni mirë në besim, shtoni nafile sa më shumë. E kur ta shihni se jeni ftof, është normale që njeriu të ftofet. Dhe kur ta shihni se jeni ftof, mos i humbni farzet dhe të paktën ruhuni nga haramet. Të jesh i sigurt, të jesh i sigurt, se dita e Bajramit dhe menjëherë dita e dytë apo e tretë mas Bajramit njeriu fillon e ndjen, është normale. Të paktën kujdes farzat ato ditë, derisa ta marrësh prap veten. Dhe ruhu prej harameve në ato ditë, të paktën. Nëse do të ruash imanin dhe besimin tënd. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, jemi në fund të këtij muaji të madh, në fund të këtij muaji të begat. Gjëja më e mirë që është mirë që njeriu t'i lutet Allahut xhelle xhelaluhu në fund të këtij muaji është lutja që ka përdor dhe ka thënë si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret e sinqerta që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e Allahu na bëftë të gjithëve neve pa përjashtim prej besimtarëve të sinqertë që ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, në fund të Ramazanit muslimanët obligohen dhe për diçka tjetër plus, që është Sadakaja e fitrit ose zeqati i fitrit. E sadakaja e fitrit është obligative detyrë për çdo musliman dhe muslimane ka agjëruar apo nuk ka agjëruar. Edhe pse nuk ka agjëruar për shkak të moshës apo shëndetit, Obligohet kryefamiljari që ta nxjerrë zekatin e fitrit ose sadakanë e fitrit për të gjithë anëtarët e familjes. Dhe jepet sasia e një sahe profetike në grurë, në elb, në oriz, apo në çdo lloj ushqimi tjetër që konsiderohet bazik për vendin ku jeton njeriu, e kjo varion nga aty 2 kg e 100 gram deri në 3 kilogram pra varet nga madhësia e asaj që futet në këtë masë profetike që quhet sa. E muslimani duhet të jetë i kujdesshëm për nxjerrjen në kohë të sadakasë së fitrit, e cila nxirret para namazit të Bajramit, ditën e Bajramit. Fillon nga akshami i darkës së Bajramit Deri në namazin e Bajramit. Nëse njeriu mendon se do të jetë i angazhuar në këtë kohë, lejohet që ta nxjerrë një ditë apo edhe dy ditë përpara. Dhe është mirë që njeriu të merret vetë me këtë punë, ta çojë tek të varfrit, t'ua dorëzojë të varfërve ushqimin. Në mënyrë që ditën e Bajramit mos ketë njerëz që vuajnë, Nga uria, po të jenë të gjithë të paktën atë ditë, ditë gëzimi, ku njerëzit presin shpërblimet e Zotit, mos të ketë njerëz që vuajnë nga uria atë ditë, siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nëse kjo nuk është e mundur për shkak të angazhimeve e tjera e tjera, për shembull në xhaminë tonë ka një komision të ngritur enkas për këtë punë, i cili merret me grumbullimin e të hollave për çdo individ dhe pastaj Ushqimi që do të konvertohen këto të holla do të shkojë tek të varfrit dhe nevojtarët me shpresën e Zotit xhel-le xhelaluhu. E rëndësishme është që të kemi kujdes sepse kjo sadaka shërben për dy gjëra. E para, shlyejmë një detyrim që kemi karshi Zotit dhe karshi të varfërve, dhe e dyta, mangësitë dhe të metat që ne kemi bërë gjatë agjërimit të Ramazanit, kjo lloj sadakaje i mbulon dhe i fshin. Kanë thënë ulemat, sadakaja e fitrit është njësoj si sehvi sexhdja në namaz. Kur njeriu gabon në namaz, bën dy sexhde të cilat korrigjojnë gabimin e tij. Dhe sadakaja e fitrit kanë thënë, shërben për të korrigjuar, plotësuar mangësitë dhe të metat që mund të ketë pas njeriu në agjërimin e tij, prandaj me qenë të kujdesshëm. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, në këtë muaj Ramazani, falënderimet i takofshin Zotit, xhamia jonë, pra xhamia ku ju frekuentoni, ka pas aktivitete Elhamdulilah të bollshme siç janë iftaret, syfyret, ndihma e njerëzve në nevojë, shpërndarja e sadakave, emision në televizor, po edhe punë të tjera, falënderimi i qoftë Zotit xhel-le xhelaluhu. E nuk ka dyshim se në qoftë se nuk i falënderojmë njerëzit, kjo është një mangësi e madhe. Për këtë arsye mendova që T'ju falënderoj nga shpirti dhe nga zemra për kontributin që keni dhënë dhe jepni për t'i shërbyer kësaj feje dhe për ta ngrit këtë fe në nivelet e duhura. Ashtu siç dua të falënderoj organizatën rinore të djemve, të cilët kanë kontribuar goxha dhe organizatën rinore të vajzave të xhamisë, të cilat gjithashtu kanë kontribuar goxha dhe sot ishin në një aktivitet para xhumasë tek talasemikët. Ka nevojë njeriu të bëjë vizita të tilla, se Zoti na e ka dhënë shnetin në veten tonë dhe në fëmijët tonë e nuk ia dimë kimetin. Nuk ia dimë mirësinë që na ka dhënë Zoti xhel-le xhelaluhu. Dhe e dyta, ajo është një shtresë e kësaj shoqërie si shumë të tjera ndaj të cilave ne si muslimanë kemi obligime dhe detyrime. Islami nuk na mëson ta mbyllim veten brenda mureve të xhamisë. Po duhet të jemi të dobishëm për njerëzit dhe të bëjmë mirë sa të kemi mundësi. Kjo është feja e Zotit. Kush kujton se feja e Zotit është vetëm brenda xhamisë, ai vetëm fenë nuk e ka kuptuar. Lus Allahun e madh që aktivitete të tilla të jenë gjithmonë prezente dhe unë jam shumë optimist se ky xhemat i cili ka kontribuar vazhdimisht për punë të tilla, do të jetë sërish kontribues i rëndësishëm. Unë i lutem Allahut në këtë ditë xhumaje, në këtë xhami, në këtë orë të madhe dhe të bekuar, në këtë ditë xhumaje të fundit të Ramazanit, që o Allahu Zoti i gjithësisë, të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar për këtë fe, për ngritjen e fesë. Të gjithë ata që kanë kontribuar për aktivitetet e xhamisë, Allahu t'ua japë të mirat në këtë botë edhe në ahiret. Allahu t'ua kompensojë me të mira në familjen e tyre, në fëmijët e tyre. Allahu t'ua bëjë jetën e begatë dhe të mbarë. E Allahu xhele xhelaluhu ua kompensoftë atë që kanë shpenzuar ditën e gjykimit me xhenetin Firdaus. Amin. E së fundi, unë e di që ju nuk keni harruar, po prap duhet të vazhdoni të luteni për vëllezërit dhe për motrat tona muslimanë dhe muslimane kudo që vuajnë në botë, sidomos për vëllezërit tanë dhe motrat tona në Gazë, në një vend ku po ndodh apartheid, terror, Holokaust dhe bota hesht dhe bota bën sikur nuk sheh. Aq e çuditshme është situata në Gazë, saqë nuk flet njeri, kjo është çudi e madhe. Kur flet ndonjë lider musliman, kënaqemi, se ka mbet vetëm me u knaq me dikë që flet, të paktën është dikush që flet. Situata është e çuditshme. Megjithatë, Allahu xhele xhelaluhu, Zoti i gjithësisë, ju ka dhënë sukses atyne njerëzve, pavarësisht tradhtisë dhe poshtërsisë të udhëheqësisë muslimane në botë. Zoti ju ka dhënë sukses. Nuk kanë mundur deri më sot që po flasim forcat izraelite të futen këmbësorisht në Gazë. Dhe kjo më kujton një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë do të jetë një grup nga ummeti im gjithmonë fitimtar, gjithmonë ngadhënjyes. Nuk do t'i bëjë pesimistë ata tradhtia e tradhtarëve. As nuk do t'i dëmtojë lufta e kundërshtarëve dhe armiqve. Dhe Zoti gjithmonë ka për t'i ndihmuar. Thanë o pejgamber i Zotit, këta njerëz ku do t'jenë, tha do t'jenë në Kuds, ose në rrethinat e Kudsit. Lus Allahun e madh që t'i ndihmojë ata njerëz. Se bota i ka kthy shpinën, OKB-ja i ka kthy shpinën, NATO-ja i ka kthy shpinën, BE-ja i ka kthy shpinën, vendet arabe i kanë kthy shpinën, vendet islame i kanë kthy shpinën, mirëpo, subhanallah, kur e paske Zotin me vete, edhe pse ta kthejnë shpinën tjerët, s'ka kush të dali përpara. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Rahim Allahu akhi Lut." Allahu e mëshiroftë vëllain tim Lutin. Kishte se ku të mbështetej. Se Luti në një moment të caktuar të jetës tij tha, "Ah sikur të kisha forcë ose të mbështetesha diku kundër jush." Bëhet fjalë për popullin e LGBT-s që e kishte rrethu shpinë e Lutit, alayhi salatu wasalam. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu e mëshiroftë vëllain tim Lutin. S'duhet kishte thonë ashtu. Se kishte Zotin mbështetje. E populli i Gazës dhe vëllezërit tanë atje paskan Allahu xhele xhelaluhu mbështetës dhe ndihmues, kështu që Zoti i Madh e ka poshtruar shtetin terrorist të Izraelit dhe tradhëtarët e tjerë bashkëpunëtorë të Izraelit i ka flliq Zoti Xhella Xhelaluhu dhe tani ata po kërkojnë negociata për paqe. Zoti është i madh. Dhe lutjet e muslimanëve nuk ka dyshim që kanë bo punën e vet, prandaj Mos reshtni së luturi për vëllezërit tanë në Gaza, sepse e kemi detyrë dhe obligim, gjë s'po bëjmë, të paktën t'i ndihmojmë me lutjet tona, se lutjet tona shkojnë ke Zoti i gjithësisë e Zoti e kupton që ne i duam fort vëllezërit tanë, po s'kemi mundësi çfarë me bo, e lutjet tona U ngjofshin prej Zotit e u pranofshin prej Tij për vëllezërit tanë dhe për motrat tona në Gaza. E mbyll këtë hutbë xhumaje të fundit të Ramazanit duke çuar salavate dhe selame mbi të dashurin e Zotit dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.